amatora muri uno mwaka ku igenekerezo nk'iryo nyine rya cumi n'umunani ukwezi turimo kwicenda niho uwo mugambwe wahimbaza imyaka mirongo itandatu yari irumanye aho uwo mugambwe watsinze amatora ukaba watsinze ku ntebe mirongo itanu n'umunani kuri mirongo itandatu na zine zari zitegekanijwe mu ijambo umuganwa atari umugani Rudoviko rwa gasore yashikirije icyo gihe yamenyesheje ko iyo nsinzi atari iy'umugambwe ngo ahubwo nyabona ko ari demokarasi itsinze ashikiriza kandi ko uwatsinze n'uwatsinzwe ari abarundi basambe uno munsi demokarasi gasore yashikirije ko yatsinze yo wayifashe gute bwa bumwe gasore yashyira imbere uno munsi bwifashe gute ni gute umugambwe ipona uri kufasha mu gukomeza intwaro ibereye mu burundi ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kugaruka ko hano muri kino kiganiro karadiridimba giha akaryo n'akanya abarundi bari hanze y'igihugu kugira mugire namwe icyo muterereye mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro sangwa ikaze rero mu kanya duca twakira umutumire turi kumwe hano nicyo gituma inshuti zanje insinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane Burundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi eh, ndakuramukije medale kandi ndakengurutse ko mwadutumiye kugira ngo tuganire n'abarundi bene wacu bari mu makungu n'abari ko baratwumviriza Eh, ibijyanye n'umugambi w'abadasigana cyane cyane ku myaka mirongo itandatu umaze utsinze amatora eh, ku byo wa gasore yipfuza mbega ko byaba bimaze gushikwa ko ahagira agahaze ni hehe mhm. ibyo rero turaza kugerageza guterera kugira ngo eh, ni ukumenya yuko umuganura Rudoviko wa gasore by'ukuri igituma eh, yavuga ko demokrasi itsinze Eh, ni uko mu kurondera intara yo kwikukira cyane cyane bitandukanye n'ibindi bihugu eh, umugambi w'abadasigana wari waciye mu matora mhm. mbere uhiganwa n'imigambwe ishika hafi mirongo ibiri n'ibiri eh, umugambwe rero w'abadasigana uciye mu matora ni mwibuke ko mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe mu gihe cya cumi n'umunani hariho abarundi basidukana n'iyonka Eh, ariko gushika iyo tariki eh, murazi ko hari habaye ibikorwa vya politike byinshi umugambwe w'abadasigana wari wiyumviriwe mu mirongo itanu n'umunani abazungu barawuburagiza baranka ko wemererwa uza kwemererwa itariki indwi z'ukwa mbere mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu inyuma y'imyaka ibiri mhm. eh, mbere bamaze no kuwemerera haciye haza iyindi migambwe myinshi ivuka Eh, imigambwe cyane cyane aza pdc iyo yija mu runani rwitwa Francome iyo migambwe nayo nyine yagwanye uvuga iti ntaharagera ko mu burundi turonke nayo yo kwikukira eh, abantu ntibariga abantu ntibaratera imbere twubangira nk'imyaka mirongo itatu gasore baciye bamugandagura haciye iminsi mirongo ibiri n'itanu gusa niyo ntayo kwikukira ntiyayibonye eh, gasore rero inyuma rero ryo kugandagurwa kwiwe umuganga w'abadasigana barahungabanye bwaba umwe yiyumvira Eh, rya terambere yiyumvira ntiryabaye rigishoboka neza kuko murabye nko dufatiye ku ntayo kwikukira twebwe umuganga w'abadasigana kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na rimwe itariki imwe y'ukwindwi gushika mirongo itandatu na gatandatu hagiye habashikiranganje ba mbere bahakwa gushika umunani mhm. birumvikana neza yuko uri intwaro ishaka kwiyumvira abantu ko batera imbere mu by'ibuto byitera imbere ari intwaro nshingwa ntwaro leta iteza kubyiyumvira ikaba iri mu ruhagarara nk'ubwo ko bitumvikana umuzungu rero ntiyahagaritse kuko yaciye ati iburona ntibwari ubushake bwa iburona ntibwari ubushake bwa yuforona kwari kutumvikana kuvuye kuko bagandaguye umuganura dufite kwa gasore nk'akarorero kugira abarundi bavyumve neza n'abari hanze kuva itariki imwe nko kuva itariki imwe y'uko indwi gushika itariki eh, mirongo eh, gushika itariki novuga cumi na zitatu z'ukw'icumi mirongo itandatu na gatatu eh, kuva itariki imwe z'ukw'indwi mirongo itandatu na kabiri mu kwezi kwa gatandatu mirongo itandatu na gatatu habayeho umushyikiranganji wa mbere wundi yitwa muhigwa yamaze nawe nyine amezi cumi n'umwe acara mhm. hava kubera injyana zariyo kuva iyo tariki nyine kuva ukw'indwi itandatu na gatatu gushika mirongo itandatu na kane mu kwa gatatu haca haza umushikirangoma wundi yitwa Pierre Ngendandumwe nawe nyene urumva uvuye mu kwa gatandatu gashika mu kwa gatatu tandatu na kane nawe nyene yaciye hava yamaze amezi icyenda c'intwaro ya cami Mhm. wagize ibibazo hanyuma ikindi cyaciye gikurikira ni uko mu tariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi z'ukwezi kwa cumi na rimwe mirongo itandatu na gatandatu hasigaye iminsi itanu ngo mu eh, micombero afate ubutegetsi akureho intwaro ya cami hanyuma rero hacaraza intwaro n'umusirikare niwe watwara uteye kudeta niwe yatwara umugambwe rero w'abadasigana bya byiyumviro rwa gasore yiyumvira murumva ko bifise aho byagiye biragirira n'ibibazo gushika rero abarundi eh, bajyane abandi bicane abandi bagahunga ni ukuvuga ko umuganga uradasigana nawe nyine waragize ibibazo aba abo kwanaka abo kwanaka ni igiki cyabuze kugira mugumane ibyaragi ry'ubumwe bwa gasore yabasigiye umugambwe w'abadasigana watunganije igihugu eh, utegereza kugira ibibazo biciye ubwa mbere mu badasigana bo nyine ubwa mbere nimbumve yuko ihinduka ry'ibyiyumviro n'intwaro biratuma n'uwo mugambwe uri kuratwara ugira ibibazo mhm. murabona kuva mu ntwaro ya cami uja muri repubulika si ibintu biba byoroshye ku buzima bwa politiki y'igihugu kuko n'intumbero ya politiki bihindutse mhm. hariho abantu bavuga bati dushigikiye umwami abandi bakavuga bati iby'ubwami ntitwibishigikiye dushigikiye repubulika ibyo rero nabyo byaratumye umugambwe w'abadasigana mu ntwaro no kwiyumvira kwabo rimwe rimwe ugenda ibibazo bitari bike ariko kandi n'iyo havuye ibyo tukagarukana intwaro ya demokarasi mu mirongo icyenda na kabiri hakaza intwaro ya demokarasi naho nyene byasanze umugambwe w'abadasigana muri ya ntumbero yuko abarundi usanga baranibagiye n'ivya demokarasi mhm. umugambwe mm -hmm. w'abadasigana kumbura utagenda gushike ku misozi n'ahandi abantu barabaye abanyabiro biratuma naho nyine mu kwiyumvira no kugenda ibintu rero biza guteranya abadasigana cyane cyane twafatiye ko biraboneka yuko n'ubu ibibazo muri ipona bitararangira ufashe cyane cyane haba bari hanze n'abari mu mugambwe mbere no oh, muri iyi minsi heze hariho n'abirukanwe mu mugambwe none ko ibi ari bya vuba kumbure ntiwari umwanya ahubwo wo kwegeranya abadasigana kugira wa mugambwe waguha gasore, uguma umwe iragiye ribe rimwe hako bamwe bavutwa abandi bakugwaho Nanje ndarondera abantu bankurikira ugasanga rero imvo z'abantu ibyo bita conflit personnel zibaye komfuri politiki mhm. eh, ibyo nabyo nyine biri mu byo tumaze kuraba eh, nka twebwe rero tumaze gukurikirana tukaronka n'akanya keza ko kwiga kahise k'umugambwe turabona aho dufatira kugira ngo umugambwe ushobore gusubira kunaguka no guhagarara ariko icyo dushima ni uko umugambwe w'abadasiganuka umuterera mu gihugu uburyo ubuzima bw'igihugu Eh, ntushobora kubitandukanya n'umugambi wa dasigana iprona kuko uwobesha muri iki gihugu ni nk'uwavuga ati mu Burundi bwararose nta yo kwikukira reka tubivuge tuce tuvuga yuko umugambi wa iprona utabaho ku isi nivyo kwemerwa mm, waciye mu ntahe y'igihugu urumva urafise kahisa gakomeye ni nk'uwovuga nico gituma Olivier umugambwe iprona udahara muri leta zigenda zirashingwa oya umugambwe wa dasigana ntuhara kubera ibyo kuko Eh, n'iyo tugiye ku rubuga rimwe rimwe eh, abadasigana barawutora bariho mu gihugu bagaterera ariko kandi n'abarongoye igihugu baravuga bati uwo mugambwe mw'iki gihugu urafise ijambo nico woterera hanyuma bakizana abadasigana bakabashyiramo ariko injyane akenshi usanga zikunda kuza iyo hegereje amatora e, injyane ziraza ziciye ku matora kuko arimwe rimwe abantu barahagararira ku nyungu icambere abantu batahura nimufata akarorero k'umugambwe warongoye igihugu ukaba ufise ubutegetsi hafi ijana ku ijana hanyuma hakagera igihe uwo mugambi ukava ku butegetsi ugasanga bwa butegetsi abantu bari bafise wari kicanye kiriya nasuye kukironka kuwashavura cyangwa uriya birumvikana birashoboka ni ingendo abantu rero bakwiye guhinduka ntaha twama tuvuga duti abantu ntitwagumane ibyiyumviro by'icami ari igihande kinini biraba ku bwoko gusumbya ku bwinshi bavuga bati eh, ko harimwo naka waha naha a ubu ibintu biragenda neza ico mugifata gute navyo nyene bishobora gutuma ipronigira intege nke navyo nyene byarabaye kuko mu gihe c'abantu bariko baragira ibiganiro vy'yarusha mu bihumbi bibiri harabaye imigwi ya G7 na G10 eh, ugasanga rero abantu kubera iyo migwi yagiye irabaho ataho gihuriye n'ibyo abantu bakoze reka kumbure tugaruke ku kindi kibazo cyagiye kiravugwa mu minsi yahera cy'ubutunzi bwa iprona ah, buriko buragurishwa uno munsi Olivier nkurongoye iprona hari icyo muri ko murakora kugira mugaruze koko amatungo eh, y'umugambwe wa Rwagasore umugambwe wa Rwagasore nivyo kugira amatungo n'ibintu bisanzwe kuko n'umugambwe uri mu Burundi kandi n'umugambwe w'abantu bagiye baritunganya ko ugira inzu kugira parcelle kugira ingoro kugira itongaha ni ibintu bisanzwe ariko umuganga w'abadasikana nawe nyine uragira ubuzima nk'abantu mhm. eh, ko umuntu ashobora kuvuga ati reka dufashe ideni iri kugira dushobore kurangura umugambi ubu hanyuma uko intwaro zigenda zirakurikirana zarongora umugambwe ugasanga hariho wararongoye umugambwe avuyeho eh, ideni yari yafashe ataririsha. iyi ngiyi rero haje uburongozi bushasha butegereza kwiga mu by'ubutunzi mu bya politiki n'imibano bukaraba ibintu eh, ubuzima bw'umugambwe bwose rero hari igihe hagera abantu bakicara bakavuga bati ko jewe ntunze inka nyinshi nkaba mhm. ntunze nk'inyijana cyangwa mirongo itanu nahaba mbona yuko izi nka zanjye zigaramiwe nogurisha mwimwe kugira ngo ncungurize nabyo nyene birashoboka kumbura handi mwikoze kugira muri hidden reka ndaguha umugambi w'abadasigana nta utandukanira na leta y'igihugu nk'ubu hariho abakozi b'umugambwe bahora bawukorera mm-hmm. ugasanga bavuye muri leta barabadetasha kera bakaza bagakorera mu mugambwe nk'abo uh, umugambwe utegereza ko icyo gihe warabarihira nka ineseze ibyo ingorane ugira ni uko nyine mubivuga uba usa n'umuntu afite imyaka y'imyaka mirongo itandatu eh, dutegerezwa kwicara tukabitorera inyishu ibyo rero n'ibibazo abantu bategerezwa kumva si umugambwe urashobora gusanga hariho nk'ibibazo bindi abantu babaza bya bideni umuntu aba yarafashe Eh, cyangwa ubundi butunzi ugasanga ubu wararongoye umugambwe ubu yagiye atari obere cyangwa ikindi gihe ibyo rero iyo bijejwe urabyicara ukabiraba ayo madeni ariho twaba tuyicarira ariko igihambaye si ukuvuga ngo ibiyinge mwagurishije ibi ariko muri ubutunzi dufise intererano abadasigana baterera n'ibi twobiriha gute kugira ngo udakoze iki jewe ntusubira kubaha umugambwe niba abadasigana urigenga n'ingingo ufata n'iz'abadasigana nicyo gituma twebwe yaba umugambwe uwo ari we wose uzotsinda mu gihugu mu gihe tutazaba turatsinda amatora tutazohara guterera ku buzima bw'igihugu kuko iki gihugu cy'u Burundi eh, cyangwa abandi bantu bokumva umuganga w'abadasiganura urimo bagisambagura mu batagiteza imbere ko bari kwiteza isoni ko bari no guhemukira wa Rudoviko kwa gasore ikibazo gisa n'icanye imbere yuko dutangura kwakira abatwakura eh, turabye ibyavuye mu matora ya bibiri na mirongo ibiri byarabonetse yuko umugambwe wagwa gasore wasubiye inyuma cyane ni igiki cyabitumye hama n'igiki mugiye gukora kugira ko kumugarukane icyo no kwita confiance ku barundi ku badasigana eh, umugambwe w'abadasigana n'ibyo ibihumbi bibiri na mirongo ibiri basubiye inyuma mbere guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo byaravuye ku njyane ariko kandi baravanye n'ibihe by'igihugu cyarimwo Eh, twebwe rero turemeza neza yuko umugambwe uno munsi urashobora kudatogwa ariko ejo ugasubira ugatogwa twebwe rero turi ku kivi ibyatumye tudatogwa byaba ibyo hagati mu mugambwe byaba ibijyanye n'igihugu turi ko turabisuzuma ariko icyo twemeza neka ni uko umugambwe w'abadasigana dutegereza kugira ingufu kugira ngo tuduze amajwi mu gusubiza hamwe abadasigana mu kubandanya turondera abadasigana benshi burya mu gihugu abatora bagatuma umugambwe ukomera no kugwarukana abakenyezi baba bagushigikiye cyane umugambwe rero utagira ugarukana n'abakenyezi nabo nyine nicyo gituma turi turihutira kunagura imihari y'umugambwe kugira ngo ugarukana n'abakenyezi n'abarundi basubire bumve ko iprona naho itotsinda ah, amatora ijana ku ijana ariko ifise abo eh, bayivugira mu nama za komine mu nama nshingamateka ku ijwi ryayo rituma ubuzima bw'igihugu buterera nicyo gituma bituma na demokarasi ikomera twebwe rero haba ku bijyanye n'umugambwe haba ku bijyanye n'igihugu mu itegurwa ry'amatora eh, ubunenge twabonye mu itegurwa ry'amatora tuzoguma tubiterera kugira ngo ibyo nabyo nyine bikosorwe nabyo nyine bitume amatora aba mu muco mwiza kandi bitume abarundi bose batadebukirwa gutora mm-hmm. Mm-hmm. abari bavuye mu mugambwe dufata abari mu gihugu cyangwa abari hanze y'igihugu n'ufatakariya ba mukasi eh, bangaye y'impenda n'abandi uno munsi muri Prona muriteguye kubakira kugira mukomeze koko umugambwe wa Rwagasore ariko kandi abo bose mwavuze baba bangaye impenda baba bande turamaze kumva ko bipfuza kuzogaruka babyifuza rero tuzobumviriza tuzoganira muriteguye kubakira twama twiteguye n'ubu turiteguye nta munsi n'umwe umuganga w'abadasigana wo kugarira imiryango ndetse abadasigana tuzi cyangwa twabonye n'undi wese bivuga ati mbuye mundi mugambwe ndipfuza ko ugomba kugaruka na buri mugambwe w'abadasigana imigambwe yose myinshi yavuye muri wo ntitworeka kumwakira murakoze cyane reka rero duhakanye akanya abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe eh, ari ikibazo canke kunganira umukuru w'umugambwe turi kumwe hano ni olivier nkuru nziza umukuru w'umugambwe w'abadasigana ipona irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu tandatu na rimwe izo nimero nyine kuri izo nimero murashobora no kuturondera kuri WhatsApp Call. Eric Wimana aza guca abakira izindi nimero ni 22 24 66 72 22 25 73 75 mutanguze akamenyetso ko guteranya hama majana 257 kuri izo nimero zose kugira mubashe kuronka umurongo sambwe kaze rero mwebwe mwese muri ko mutegabiri karadiridimba twebwe tuba turi inyuma y'urugo mugabo turi ba nyine urugo niko ntubivuga hmm. kubera uburundi n'izinga rya twese tuba hmm. tubusangiye iyo mufashe akanya kugira ngo muduhe ikiganiro eh, biratunezera eh, gusa icyo nagomba kubabaza hariyo ahantu usa nk'uko utatanze umuco neza eh, ntiwigeze utanga umuco ku kintu kijyanye na sitarategi sitarategi muba muri ko murakoresha kugira ngo umugambwe ikorona usubire gutwara igihugu kuko iyo umugambwe uhari mm. igikuru ni uko ibyo ya mbere aba ari uko urongora igihugu igihe ushoboye iyo habaye amatora rimwe kabiri gatatu kane amajwi yawe atari karaduga akagenda aja hasi nkuko tubibona nawe nyine yabivugiye ko guhera muri demire kenze amajwi ya ikorona agiye hasi mhm. ni ukuvuga yuko haba harimo agahaze mm. donc iyo rero harimo agahaze ifoke berekana ni izihe sitarateji mhm. bategekanya gukoresha kugira ngo umugambwe w'ikorona usubire gutwara igihugu ni zaba izo sitarateji zidashoboka mhm. abona yuko hatacyizere cyari yuko umugambwe w'ikorona uzosubira gutwara igihugu byiza iri foke umugambwe w'iporona uhagarikwa burundu hanyuma ukazokwandikwa muri kahise ko hariho umugambwe wigeze gutwara igihugu ukagira ikintu wamariye igihugu gikomeye hmm. akandi nagomba nshikirize mhm. eh, ndashaka kuno munsi yari yaduhaye oh, ijambo hmm. ndashaka mbaze yakoze iki kuri negative iprona yakoze iki in regard kumanuze manuzo ku agera b'i Burundi mm. nuko eh, harehare jewe icyo nashaka kweguha ku muco n'icyo mugabo kandi mbandanya nkenguruka ukuntu yafashe umwanya akaza kugira ngo uno munsi eh, tuganire eh, na cyane cyane twebwe tuba turi hanze igihugu tuba tugikunda mm-hmm. kenshi turabakurikira tukaba muri ko muradushyikiriza murakoze cyane murakoze cyane zeno ipretoria muri afurika y'epfo perezida wa iprona turi kumwe hano olivier nkuru nziza ibibazo mbona umengo ni bibiri umwanya ni ngoye kugira mu byishuri eh, zeno ndamukengurutse cyane rwose kuri kino kibazo abajije kandi kirimo intererano mube muvuga muti ni izihe sitarategi muri ko murakoresha kugira mugaruke ku butegetsi Eh, canke ni mutabaye ibyo mwotuma muhagarika mukagenda burundu kuko mutabona ko muzogaruka mhm. eh, ico no bubanza kwemerera nuko umugambwe wadasigana eh, icyo twemeza neza uko ubuzima bw'igihugu dushobora kubuterera nk'umugambwe naho tutaba twatsinze amatora ariko kugira tugaruke ku butegetsi strategy tumaze kubona nagenda bivuga umugambwe w'abadasigana ibi nabyo rero muri sitarategi turiho turerekana ko umugambwe w'abadasigana ni umugambwe w'abarundi bose ni umugambwe by'ukuri eh, y'uko iyo umuntu atwara ibyo bawagiriza byose barashobora kubona ko n'uno munsi hariho imigambwe itwara ikibazo gishobora gushikira uwo mugambwe cyangwa uriya bakamenya yuko n'undi ariko aratwara bishobora kumushikira umugambwe rero badasigana turabye turiko turakorera mu gwaruka mu bakenyezi nta ruhara na rumwe ufise mu mabi yabaye uretse ko n'abapfuye akenshi ufatiye mu magume yabaye bari abadasigana hamwe mirongo na kabiri namba ndabivuga abapfuye abagandaguwe abashingamate abarundi bari abadasigara nta yindi migambwe yariho ariko kubera icyo gihe uca ubona ko uwatwara icyo gihe kuko yaba ari we mukuru kumbere babona baca bamwitirira umugambwe w'abadasigana ikintu gifata umugambwe w'abadasigana ikintu kiba cyafatiwe mu nzego z'umugambwe impact rero negative bigira ni niyo yuko abantu kubera kahise ubu rero ko turi mu ibi by'ukuri no kurekuriranira abantu bazotinda babona ukuri aho kuri hanyuma umugambwe w'abadasigana ibyo myuka mibi iwutera ikabuza ko nabawutora yahagarara iyindi eh, impact eh, positif eh, nta impakite positif ishobora kuba igihe habaye kudeta mm-hmm. igihe habaye kudeta habaho ingaruka mbi gusa kuko demokarasi isubira inyuma abantu imico y'demokarasi igasubira inyuma ariko Olivier kumbure aho wotomura neza kuko akenshi wasanga urongoye umugambwe niwe ari umukuru w'igihugu ugasanga uwo yakubise kudeta niwe yatwara eh, igihugu yatwara umugambwe bagaheba bakitiranya umuntu n'umugambwe bakitiranya umukuru w'igihugu n'amabanga yarajejwe nayo kurongora umugambwe ibyo rero mu nzego z'umugambwe turabye aho inzego zifatira ingingo nta hantu twigeze tubona umugambwe w'abadasigana ukorana muri komite ya komine muri komite y'intara ku rwego rw'igihugu ngo bagire na peve ifata ingingo zo kugira nabi umudasigana cyangwa umunyagihugu burumvikana ko niyo rero ni ibinyene niyo strategy iriho yo gusigurira abantu ngo bumve ko ibintu byagiye biraba bijya ku gatwe k'umuntu umuntu wese acumuye biri ku gatwe kiwe ntibija ku gatwe kishira hamwe uburongoye none musi ncumuye nkavuga ibitari byo Eh, bidaciye mu nzego baricara bakaraba ariko ari inzego z'umugambwe twakoranye nk'uno munsi nkaza nkavuga ngo iby'umugambwe ibi ibyo birashobora gufata umugambwe nicyo gituma jewe nibaza yuko umugambwe w'abadasigana iporona wapfanye na gwa gasore ruwi incungu yacu y'ukwikukira kubera mhm. inyuma yiwe ibyabaye turabizi twarabyumvise turi ko turabibona yego si ntahuye n'ingene uyu mwubahwa awutwara uno munsi avuga yuko umugambwe arongoye ataruhara na rumwe wagize mu byashikiye uburundi byaba byiza cyangwa byaba bibi nshimikire kuri bibi kubera uno munsi turi turandika kahise kacu biciye mu mugwi severe umugwi wo eh, kurekuriranira ikindi ndacibagiye niho turimo turabona ibyakoze kuri izo ndwara no mu nzego za gisirikare bose baba ari abaporona amazina sinema ndayavuga murabazi niwo wari ufise igisoda cakukira umugambwe wanashaka mvuga ubwoko ivyo byose si bishasha ndiko ndababwira n'ibintu documente ibintu vyanditse kahise keza gasukuye kazovyerekana none uyu mwuba bakaba ariko aravuga yuko ngo umugambwe wabo ataruhara uhari abagize mu byashikiye abarundi yagerageje gutanga isiguro birangoye gutegera mm, yatanze isiguro kumbure wowe tomora ikibazo cyawe urantunga nari nizeye ko aza kutubwira yuko intumbero kwa kugira mbaze icyo bariko barakora mm. kugira bafashe eh, abarundi twogorore eh, gushyira ukuri imbere gushira ukuri ahabona ivyabaye nimba ari amarushive bafise bayatange eh, nimba eh, abantu babo bafise ivyo bagirizwa babavuge nico nari ndabizeyeko mm. nayo kuja gukora lodeni nk'iyo ahejeje gukora avuga ati twebwe umugambi wacu turera tuzi n'ivyabaye mu burundi uhere ku rufu rwa gasore nyene abo bashikiranganje ba mbere za mirongo itandatu na gatanu siyo nari ndabyumva izo bita ngo zagusangana amahoro nyabwoko irindwi na kabiri itandatu n'icyenda mirongo umunani n'umunani mirongo icyenda na gatatu gushika bibiri na gatanu bakaba bavuga ati ngo mhm. nta ruhara na rumwe bakoze ngo ingingo zabo zifatwa biciye muri konseri ni ukuri nibaza yuko icyo si cyo twari tumwiteze ko nk'umuntu yitwa ko twari umugambwe twari twiteze yuko ahubwo afasha gushyira ahabona ako kahise kabi kakatwigisha hanyuma barundi tukazoza gusubiza hamwe nyabyo tuzi gufasha uburundi kugira ngo twogorore mm. ubu hose uburundi abarundi ibyo turiko turacamwo ni ingorane konsekanse direkite Mm. y'intwaro ya iporona kuva uburundi buronka intwaro eh, inaha y'ukwikubira gushika mu bihumbi bibiri na gatanu reka ko ari hano z'intwaro z'abaporona zagiye zisubiriza zisubiriza za gisirikare n'ibindi ibyo byose twaciye mu bwo bwicanyi ibyo vyandagutake ni konsekansi ubu rero twashaka abeyoshikiriza ijambo ry'ihumure yerekana uruhare bariko baragira kugira abarundi basubize hamwe abarundi bamenye ukuri kwabo icumiro canje nico murakoze murakoze cyane david yotawa mu gihugu cya canada uh, nk'uko nabishikirije olivier nkurunziza arongoye iprona turi kumwe hano Eh, ntabivuge muri kazoza kakure cyangwa muri kahise Olivier ijambo ni rwawe kumbure kugira uhu umuco bano eh, David eh, David nivyo burya umuntu afite umubabaro nk'uwo kumbure birashoboka ko aba yarabuze umuntu birashoboka ko afise ibyiyumviro abantu bamubwiye atari byo nicyo gituma numubwira nti umuganga we adasigana agenda abisubiremo nta ruhara na rumwe ufise mu byabaye mu gihugu kuko umugambwe w'abadasigana ugizwe n'abantu ukagirwa n'amategeko ukagirwa n'ukuntu ukora eh, nibaza rero yuko umuganga w'abadasigana ufise uruhara runini rwo kugira ijisho kw'ibi byo kunywanisha abarundi ni nacyo gituma dufise uruhara rukomeye rwo guterera kandi nicyo gituma tuvuga duti Eh, ibi tuvugira mu nzu tubwira abana mm-hmm. ibi tuvuga umuntu kubera ukuri umuntu akuvuga uko abyumvise mm-hmm. kuratuma n'abana uko bagenda bakura bafata ibyo urumva ko abantu benshi bafite ishusho alo halo ndagize mwiriwe aha ni ku iradiyo isanganiro aha ni ku isanganiro rindi utwakuye uherereye hehe eh, muri ko muraganira na Kingsley ahengamiye gisagara cya erope bita buruseli eh, kingisireyi i buruseli mu bubirigi isanzwe ikaze nawe muri karadiridimba ukita ko wera ahubwo nagira nti ko atwara umugambi avuga yarakwiye gusaba n'imbabazi ku mabi yoba yarakozwe n'abatwaye umugambi mu myaka iheze ko tugize imana akaba ari no ku iradiyo avuga ari kugira ati ndasabye imbabazi kuri aya mabi yakorewe aba barundi njyewe mhm. hakuru naho mpagaze mm. urakoze cyane kingsley ntaho nzi nikora mayugi nk'urongo uyu mugambwe yahakanye amatora ntaho nzi umukandida w'icyo gihe w'umugambwe w'abadasigara mirongo icyenda na gatatu yansa amatora ndanze ko yasubije ubutegetsi neza ariko ibyakurikiye aba ari ingaruka y'abantu ku bya politiki imigwi y'abantu icyo nemeza neza simvuze ngo abadasigana ntibacumuye iyo umudasigana acumuye n'ubu turabivuga ntahanwe n'amategeko ku gatwe kiwe mhm. eh, abo bantu bose ariko aravuga uwaba afise yaba mukasi akaba yarakoze naracariho ntibamuhane ntiyaba arico bamwagiriza mm. ariko gico mvuga ndiko ndavugira nk'umugambwe w'abadasigana ni ikintu bavuga bati nk'umugambwe mhm. mwebwe iyi komiti ikoranye iyi iherere gupfundika ibi mhm. yarafashe ingingo y'uko batera kudeta aho natwe bifata abo bantu rero urashobora kubona umudasigana ukaba watasha ukaja mu nzu yawe ukaja mu migwi y'abantu ugafata ingingo nizera neza yuko ubutungane bw'igihugu biri abo bantu bose barashobora kubasengeza ariko eh, akaba ari nk'umuntu avuga ati umuganga w'ipironi afise nawe nyine eh, ni ukuri ni ibintu biri mu byabaye mu gihugu twebwe n'umuganga w'abadasigana iprona ntidushobora kuvuga ngo durasabye ikigongwe ngo ku izina ry'umuntu yacumuye oya twebwe hari abarongozi bakoze uwo murongozi uwo murongozi yoba munsi mwebwe ntimwosaba ko muri ikigongwe kurabo bakoze amabi ko mwe musanzwe uno munsi murongoye eh, nibyo nariko ndamwereka mhm. nta hantu nzi bayugiye hasi amatora ariko harashobora kuba hariho umugwi nawe nyene yabivuze neza ngo umugwi w'abanyeshuri ngo uragenda uragira manifestation agabanya hari abantu bashobora kwigumura atari babatumye mhm. igihambaye n'ukuntu utorera inyishu ibibazo igihe baba bahagurutse ukavuga ati eh emwe sije nabatumye mhm. ni mwe mwahagurutse nakagwi k'abantu tuzoguma duterera kugira ngo ibyiyumviro bituma uburundi haza amahoro abantu basubirana umwizero bibeho n'umugambwe utegereza guterera kugira ngo kahise k'igihugu gasomwe neza hmm. abantu ntibagasome uko bakiyumvira kuko iyo bagasomye nabi kagira ingaruka mbi ibi rero abantu bavuga n'ibya bindi twaba tuvuga ni za mvugo mbi zishobora no gutuma zitoteza abadasigana mu mugambwe baruka n'abandi abantu bakumva bikoreye umuzigo munini kugira umuganga mhm. ubane n'ivyo bihe reka olivier dusigaje umwanya ungana n'iminota itatu twakira uno wa nyuma alo nawe ni acakora eh, abanguka na mahoro ninde tuvugana twakwiri hehe munyarutsa akanya karatujanye eh muravugana Placide muri Hollande Placide muri Hollande sangwe kaze muri karadiridimba duga kwijambo umwanya uratujanye Placide by'ukuri mutari kumuniganira ubutunzi bw'umugambwe iprona abantu bose si wewe simvuze wewe abantu mwese bakosiriya bagaso eka n'abandi by'ukuri by'ukuri uyu mugambwe murabona hakiri muri umurani mu gihugu mugabo ngaho nagaruka mutegekira rero icyo umuntu amubajije ahejeje mm. n'abandi bamubajije ni ukuri abantu banyegeye muri iyo miryango senidede y'abandi bose fede bari muri ipironi n'abandi bya ipironi n'abari ngaho mm. bose ubu uhuye kuraba ingene uburundi buremye n'abasuma gusa fede euh, placide euh, akanya karatujanye Placide akanya akanya karatujanye udutunge kumbure ariko gaporodebu yavuye muri iprona yabishikirije ibyo yari yabigarutse ko ati abenshi bavuye muri iprona kuko hari itegeko ry'umwami mumvise ryafuta imigambwe yose ariko kumbura udutunge akanya karatujanye akanya karatujanye Olivier mu masegonde 30 mu ishure yagarutse ati ku butunzi bwa iprona Placide nivyo ah, kurongora umugambwe iby’ubutunzi ntutegerezwa kubisiga inyuma kuko uraburerekana ko ntuzobitunganya neza ariko umuntu aja mu mugambwe biratunganye igihugu acira imigambi imbere hanyuma uwivye acira mu mugambwe bakamuhana ntaje mu mugambwe kugira arondera amaronko ntaje kurondera amaronko wojama kugira ngo uteze imbere igihugu ucira imigambi imbere y'umugambwe abantu bagutora ugiye iyo ugiye kurondera ubutunzi ntabwo uzoronka ahubwo ucu nabi ugapfungwa hama ukandagara nibyo mbabona nibyo ari byo bikujyanye inyungu nironka olivier murabona ko akanya katubanye gato ariko reka tubashimire namwe mwigoye kumbure eh, murabona yuko n'amasaha abiri boguma babaza bari bafite inyota cyane yuko mwishyura ku bibazo bimwe bimwe eh, bisanzwe biri muri ipona ndagushimiye wakoze kwitaba ubutumire bwacu olivier ndabakengurukiye n'undi munsi nimuraduhamagara tuzokwitaba murakoze cyane yakoze zeno ndayisenga yatwakuye ari pretoria david yatwakuye ari Ottawa muri canada kingsley yatwakuye ari buruseli mu bubirigi na Placide turangirije ko yatwakwiye ari Hollande mwakoze namwe mwari ko muradutega abiri yakoze Eric Wimana ari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro yari Medar niyo nkuru reka duha nisango y'uwundi wa Mungu naho butaha Karatiridi ndi Bruxelles mu Bigi inyota y'ubutegetsi